mwakoze kuba muri benshi mubandanya mukurikira radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze mu makuru yo mu kirundi avuga kuri uno munsi wa gatatu ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abafise canke abagendesha imiduga canke amapikipiki barashima ko bagiye korohegwa mu kuronka impapuro zemeza ko ivyuma vyabo bimeze neza controle technique mu gifaransa bo nabo mu gisagara ca Rumonge ni mu gihe urongoye ikigo kije gutanga izo mpapuro yemeza ko ubu bashobora kusohora udutabu hagati y'amajana 2 n'itaro n'amajana 3 atawe bacereje kuko ngo ivyaga hariho ivyo bakoze byo gukuraho aba komisiyo komisiyoneri abo nabo bakaba batera akajagari kahora gatuma umuntu ajuragirika kubera abihakazi k'ubwo bukomisiyoneri ubukene bw'ibitabo hamwe n'utunenge twibonekeza mu bigisha ni bimwe mu bihanze ubushikiranganje bujejwe indero byashikirije kuri uwa gatatu n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje mu ruganda rwo kusozera umugambi wo kongereza akanovera k'indero mu ntara ya Muramvya bucana yandi y'uno munsi ibayagira ku bijanye n'ingene ukurondera ukuri byokorwa ku buryo bidatosekaza ikibano ciza biciye mu mvugo zijyanisha amakuru zayo gusa turafitiye n'ayandi mu kanya nidonido sangwa muri sanze kuri radio ikaze mwidonido ryano makuru tugiye guhera mu gisata cy'ubutungane bunywanisha umugwi ujaje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe ngo urakenguruka igikorwa cyo gusabana ikigongo hagati y'abishe n'abiciwe mu gwimo bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 uburongoye uwo mugwi yabivuze nyuma y'igikorwa cyo gusaba no gutanga ikigongwe ku mugaragaro giherutse kuba mu rusengo muri diyoseze ya ruyigi Pierre Claver ndayicariye arongoye Sever akabona ko ari nk'urugendo rushasha tumukurikire twabibonye nk'urugendo rushasha rw'abarundi bigora bagasaba ikigongwe kuba bakoze kwica hanyuma tubona ababuze batanga ikigongwe nabo bagira urugendo rushasha mu mwiseve nibyo tugira twinjiremwo tusabe abacumuye abishe cyane cyane bakuru bakuru bagiye imbere baba bishobora bige gusaba ikigongwe bagisaba kugira ngo baruhurire imiryango yabuze bagisaba kugira baruhurire n'imiryango yabo nta kintu kigoye umuryango nk'uko umuntu yishe asezereye isi adasabiye ikigongwe abasize kugira ngo icyo yakoze kibi ntikigume kirabwa kirabishwa kubo yasize abana umukenyezi umuryango twe twarabishimye kandi turifuza ko mu mugwi severe tubitangura no mu misa twarabishikirije tuti mu minsi iza tuzusaba abarundi babishoboye batangure gusaba ikigongwe mu gifaransa twabyise domande publique do pardon gusaba ku mugaragaro ikigongwe abiciwe nabo bakagerageza gutanga igongwe bose ntibabyumva kumwe bose ntibabyumva kumwe bamwe baritonda abandi bikanyaruka mu gisata c'indero igice kinini cy’abanyeshuri biga mu mashuri shingiro nka Ecofo gikungu na College Municipale Bukeye ntibafise ubushobozi bwo bukwiye bwo guserura iciyumviro mu mvugo mu rurimi rw'igifaransa biri mu cigwa cakozwe n'umuhinga mu rurimi rw'igifaransa kubijanye no guteza imbere ukuvuga ugo rurimi Pacifique Docile asigura ko kubatacigwa gitegura abigisha kuzo kwigisha kuvuga igifaransa hamwe no gukoresha ururimi rw'ikirundo umwanya munini biri mu bituma kuvuga igifaransa bigorana muri ayo mashuri shingiro ni inkuru ya Vestine Butoyi mu bushakashatsi bwakozwe ku mashuri mwamwe nk’ishure nshingiro rya gikungu mu gisagara cya bujumbura na College municipale bukeye mu ntara ya muramvya ku bijyanye no guteza imbere kuvuga cyangwa guserura icyiyumviro mu rurimi rw'igifaransa byaragaragaye ko igitigiri kinini cy'abanyeshuri biga muri ayo mashuri bafise ubushobozi buke bwo kuvuga muri urwo rurimi umuhinga mu rurimi rw'igifaransa pacific dosire afatira ku kungene bibagora kubaka iryungane ikigwa cyatweretse ko ahanini abanyeshuri badafise ubushobozi bukwiye mu kuvuga mu gukoresha ururimi rw'igifaransa bariko baravuga ibyo bikagaragarira mu byigwa twagize byerekana ko bagira ingorane mu byerekeye inyubako y'ururimi mu byerekeye umwanya bamara bariko bararondera amajambo mu byerekeye yerekeye amakosa bakora mu kuvuga ayo majambo y'igifaransa ibituma ubwo bushobozi buba buke ni byinshi uwo muhinga akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi adondagura ikoreshwa ry'ururimi kavukira umwanya munini kandi mu bibanza bitandukanye hamwe n'uko abigisha bataronka icigwa kibategurira kuzokwigisha kuvuga ururimi rw'igifaransa ubwa mbere hari uko abigisha bo nyine mu nyigisho baronka zibategurira kwigisha ururimi rw'ifaransa badategurwa kwigisha kuvuga ururimi cya kabiri novuga ni ibikoresho bakoresha mu ishuri twita Emmanuel doko zirategekanya uhariwe abanyeshuri wo kuvuga mu rurimi rw'igifaransa Vestine Butoyi ubu tukiri muri ico gisata nyene c'indero ubukene bw'ibitabu hamwe n'utunenge twibonekeza mu bigisha ni bimwe bimwe mu bihanze ubushikiranganje bujejwe indero byashikirijwe kuri wa gatatu n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje mu ruganda rwo gusozera umugambi wo kongereza akanovera k'indero mu ntara ya Muramvya wa Cordaid wari umaze gutanga ibyamwa mu ntara ya bubanza mu myaka y'ishure ya bibiri na cumi na kane ushira uwa bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na gatanu ushyira uwa bibiri na cumi na gatandatu intara ya muramvya yari imaze igihe ifise ikibanza kibi mu bibazo by'igihugu nicyo gituma haciye harondegwa izindi minyanyuro zo gufasha iyo ntara mu gushyira uwo mugambi wo kongereza akanovera k'inyigisho umwimbu uratanga icyizere kuko naravya amanota y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kibazo cya leta cy'umwaka w'icenda intara ya muramvya ifise ikibanza cy'umunani, n'amanota mirongo icyenda n'atatu ku ijana ibyo biraduha intege ubushikiranganje bwifuza ko uwo mugambi wokwira mu gihugu cyose ugashika mu ntara zitaronsa ayo mahigwe ubushyikiranganji buraraje ushinga no kudakwira ku bitabo by'ishure ibirasi bimwe bimwe bikimeze nabi ukudakwira kw'intebe z'ishure na cyane cyane ubunenge butari buke bwibonekeza ku bigisha bacu turateye akamo dushimitse abasanzwe badufasha na cyane cyane korodeyidi turi kumwe uno munsi kubandanya bakijya nino ibyo bibazo kugira bafashe mu kugabanya ingaruka zabyo ku mwimbu w'indero mu burundi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za radio isanganiro amakuru tubafitiye tuyabandaniriza mu gisata cyo kuyunguruza abafise cyangwa abagendesha imiduga cyangwa amapikipiki barashima ko bagiye koroherwa mu kuronka impapuro zemeza ku ibyuma byabo bikomeye neza controle technique mu rurimi rw'igifaransa bamwe mu banyagisagara cya rumonge baganiriye na mugenzi wacu jean Pierre misago akorera radio isanganiro mu ntara ya rumonge ka kontorore tekinike kasa n'akatashoboka gusa usanga n'abantu baduga ruguru bagasubirayo amarandevu ariko unye ngahe buri kwezi bari hafi umuntu ntazotakaza umwanya bizaba byoroshe gushikaho agaca aronkana kontrole tekinike byoroshe kare tukije bujumbura ukuntu vyahora bigenda twagenda tugatonda haraho vyashika ugashikirwa canke ntushikirwe ushikiriwe baca baguha agakaratasi ko ugenda werekana ku gipolisi hanyuma baguha 14 juru iyo minsi cumi nini iheze wacu usubirayo kuraba yuko baguhereje kontorati tekinike yawe hari igihe wasanga batayihejeje bagaca bakongera iyindi minsi rero ubu nibaza neza ko bigiye guhera nicyo nibaza nicyo cyizere mfise iminsi iguheranye naho urumva naho byaca bikugora kuko urabona ko ibujumbura naho dufata kandi kagenda ibururi nka jewe ndi ngaha mu rumonge biranyorohera cyane kuduga ni nayo sanzwe nkorera muhira ari mu rumonge kuja ibururi biroroha cyane ibaze haraho bavayo ku mugoroba ntutahe ugafata ihoteli ukarya ugasubira bwaca mu gitondo ugafata rya barabara namwebwe muzi ubu rero n'ukuri abenegihugu baragiye koroherwa kubera ko iyo ngingo umukuru w'igihugu yafashe ari ingingo nzima ari ingingo yorohereza abanyagihugu reka ngire ko mbere ndamushimira nyakubahwa umukuru w'igihugu yarafashe ingingo yaritegereze amarira amarira y'abenegihugu dushitse hari ibururi bwo twereza ntibigume nkuko bavyara bibaye bujumbura washikiye bujumbura imodoka ntiwa yinjiza yinjiza muri kono tekiniki ntibamenye biberayo ariko ngira ngo ubuhoho ibururi bizoshoboka yuko tuzinjira kwibe twaraba ikubuka zazo zikomeye bwa mbere urugendo ni rurerure cyo ni camere kigira kabiri mu biro bitandukanye biraduhanga nk'indaro i bujumbura ntibyoroha ariko turi nk'ibururi biroroha cyane si cyo kimwe nuko twabirondera i bujumbura nivyemezwa na Monfort Ndagijimana umuyobozi mfata kibanza w'ico kigo asigura kubu asigura ko ubunye n'icuma ariwe gishikira mu bibanza byose asabwa gucamwo ibyagabanije akajagari kahora gatuma umuntu ajuragirika kubera bihakazi k'ubukomisiyoneri basaba ibiturire uwo muyobozi akavuga ko ku munsi bashobora gusohora udutabu turi hagati y'amajana abiri n'itanu n'amajana atatu atawe bacereje tumukurikira. igihugu tuba gikigabuyemo imice ine igice kiraba i bujumbura no mu burengero bw'izuba igice kiraba hagati mu gihugu no mu buraruko igice kiraba mu majyaruguru y'igihugu n'igice kiraba mu majyepfo y'igihugu ubona rero mutabonye abantu benshi batonze ngaha ni uko atabantu bakiva hagati mu gihugu baza kurondera izi mpapuro hano mu kigo gikuru cya otarako hagati aho hariho n'indi migambi twafashe iraba hano mu kigo gikuru kuko mu by'abantu bidogera harimo yuko noneho uwizaniye imodoka akayishikanira ku kinogo akayipimishiriza wenyine bakamwereka icyo imodoka igwaye kugira ngo abyibonerewe nyine n'amaso yiwe akazi ahubwo karanyaruka kuko nta nzitizi zihari zatuma akazi kadindira ngaha muri bacatrago jewe ndavye mu co twita moyenne ku bantu baza gusubira mu co bita renouvellement twe twifuza ko ata muntu iminota mirongo itatu ari mu kigo ca otrako yaje kurondera controle technique ari ikunda baraheza kubimuhereza bamutuye amakosa imodoka yiwe none bateza kumuyinyisha muri iminota mirongo itatu akaba agiye gukosora ayo makosa y'imodoka yiwe abaje gutanguza nk'ubu imodoka nshasha zigiye mu gihugu zirashobora gufata kanya muga nahone ubu ubu atari rimwe na rimwe dushobora gusanga nk'ibi byuma byadushiriyemo ibyo bita amakonegisiyo ntibirenze umunsi umwe ku munsi turakira imodoka hagati y'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu na mirongo itanu biravana n'iminsi inkuru ya karimanzira karimanzira w'uno munsi adushikana mu ntara ya karusi aho umukenyezi ngo akwiye kuba imboneza mu kwitwararika ibikorwa byose biza n’iterambere kuri we n'ahabaye ahereye kuguharanira guharanira amahoro n'umutekano floride nkuru nziza umwe mu bagize komite y'umutekano ku mutumba muramba komine bugenyuza intara ya karusi avuga ko ugushingwa amabanga yo guhagararira umutekano bimuhiteka bamwe mu baba hafi kuri uwo mutumba barashima ububangutsi bwiwe mu gutunganiriza abatase omer nduwayo biranyorohera kuko turakorana n'abandi ntawungunga ntawunyima ijambo kandi ko ndavuga ntawumpahaza ni umwe mu bakenyezi batorewe kuba mu mugwi w'umutekano uhurikiyemo bose ku mutumba muramba Floride nkuru nziza avuga ko ahanini afasha mu gutatura amatati yadutse mu ngo Jemba nabinyohe muri komite ijejwe umuteka je ibintu bagenda kuntuma hari bisanga nk'umukenyezi mugenza nje yagize ingorane bakaza kuntora kugira numvirize ibibazo byo yaba yagize harashobora nko kubitwa cyangwa ugasanga nabo nyine ingorane yaziteye ugasanga nk'ubu ibintu by'ibinyobwa babanyoye nabo ugasanga bashwanye gaca baza rero kuntora kugira ati bikurikirane turabe iyo byazananye n'iyo bitera bija mu gushiraho iyo komite hisungwa ibintu byinshi harimo n'igitsina nk'uko bisigurwa na Albert Sinzinkayo umwe mu batowe ku mutumba hari bamwe bari mu ntwaro bajya batowe baba barimo gacushiramwe rero mu bagabo mu badamu mu basore mu nkumi mu madini mu mashengero gutyo oya ni inama y'umutumba ikorana hanyuma bagatora bakavuga icyo inama igamije hanyuma bene gihugu bagaca batora hamwe bagaca batora nta kintu kimwe umukenyezi adashoboye gukora bamwe mu baba kuri uwo mutumba wa muramba barashima ugukorera hamwe kw'abakenyezi n'abagabo muri icyo gikorwa cyo guhagararira amahoro ibikorwa byabo babikora neza hari nk'ikibazo nabyo c'abashwanye bifashanya neza babikora kumwe kuko yaba uwo mukenyezi nta kintu uwo mugabo ashobora gukora batagihurije ko kumva z'uko baba basanzwe bahurikiye muri komite imwe umugwi w'umutekano uhurikiyemo bose ku mutumba muramba ugizwe n'abantu mirongo ibiri n'indwi muri bo abakenyezi ni babiri basa Vugundemeshi buca n'ayandi y'uno munsi bayagira ku bijyanye n'ingene kurondera ukuri byokogwa ku buryo bidatosekaza ikibano cyiza biciye mu mvugo zijyanisha umushakashatsi aloyize batungwa nayo asigura ko muri icyo gikorwa cyo kurondera ukuri iyo hadakoreshejwe imvugo ihuza bose hashobora kwaduka izindi njyane oba niyo nkuru igikorwa cyo kurondera ukuri kuri kahise kabi gitegerezwa guherekezwa no gukoresha imvugo inyuranisha iyo bitagenze uko ngo hashobora guca haduka izindi njyane aloyize batungwa nayo ni umushakashatsi mu mico n'imigenzo y'abarundi abarundi ntibakunze kwemanga kwa kuri ndondera ndakurondere gute kugira ngo cya gisebe kitigeze gikira mu ni gute ntushobora kutura neza icyo gisebe kidatumye mu kibano hasubira kwaduka umuriro ku bw'uwo mushakashatsi muri icyo gikorwa ngo hakwiye gukoreshwa imvugo ibereye iyo nayo ngo akaba ari imvugo idakuraho ubumuntu ku muntu naho iyo bafise amabi yagirwa imvugo ibereye nijya wewe nyene uri kurondera ukuri wokoresha ku mugenzi wawe wokoresha ku mwana wawe niba uwo mwubakanye yagize ikosa nayo kubumviriza izo mpande zibiri canke abari hagati yazo nabo nyene ngo bokoresha imvugo zihuza bose hagize ukoresha imvugo ijyanisha boca baja hagati bagahanura obaniyo nkuru n'umushakashatsi aloyize batungwa nayo murakenuye ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umunani nino ngaha amakuru twari kuri uno munsi yo mu kirundi kuri uno mutaga agarukira ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateze abiri nshimire na Elia Kadogo yashoboye kumfasha kugira ngo mvuge mu nyumve Jerome Hakizimana naye abashikirije ndabike banuye mubandanye mugira ibihe byiza nagahindukira